มีความาเป็มาเป็นหลงมันเห็นภาพมันเห็นภามันเห็นภาพมันเห็นภาพ you 欢迎。 ก็จะพูดให้ลูกพยายามที่ไม่เกียวเลย นั่งอย่างนี้นั่งอยู่ก็ตัดนึงคนเดียวแบบไม่เคยรักษาศิลเลยเดี๋ยวรักษาศิลอยู่กตัดนึงไม่เค่สรางท่านเลยเดี๋ยวสรางท่านตัดนึงเลยนี่ไม่รักษา ของภายนอกมันไม่มีเด็กมีเต่ามีเนี่ยมีเรื่องอันใดเกิดมาท่านไปเด็กควอยากได้ควรรักท่านั่นเอไม่ได้คิดว่าท่านให้คนอื่นท่านให้ตัว ท่านผู้อื่นคนท่าำก็เป็นของผู้อื่นผู้อื่นท่านทำได้ไม่ว่าทำให้ผมได้ทำให้คิดทั้งนั้นมันผมได้หนูวางหลุดขอโตหลานคนโตคนให้ไปท่านหายห้าผู้หวังจะให้ไปจะให้ไปแม่ให้แม่ยินเมียนี่นี่คือว่าเป็นที่ ของไข่เป็นบดิลาเราไปเฮ็ดไปซักไปดันไปแต่งไปแปลงปลูกฝังมันได้ลรอันนี้นั่นคือเราได้ผลให้เราก็เลยอยากเลยจินนะฮะเราได้สั่งเราอย่างนี้ทำคุณแม่เช่นดี เป็นอย่างไรสิฟ้าสิเที่ยวกว่าหาอยู่ได้ไหลมันก็เห็นนี่ลงไปไปสูงเดือดฟังเลยกว่าเดือดฟังแล้วคนรถใหญ่ใหญ่เขียนมันก็ตามเนี่ยเพราะว่าเดือดเดือดฟังเดี๋ยวให้ได้ฟังแล้วสิ่งนั้นเวลามันเป็นของให้เขาให้สื่อใหญ่ฟังใหญ่มันก็ไม่คิดสิ่งเดียวไปขอไปเที่ยวเอา Thế là thế nhiều thế trắng của con hết ได้หมน่อกต้องให้ากินกับยิมปากห้าแข่งห้ายินกุศลกับทั้งนั่งเดียวกันให้ใช่สั่งรับเดาบนเดาก็ตามส่่งต่กสั่งตาสั่งคุณแม่ใจดีเสียสละไปต่างใจเสียคนามดีหรอกความดีนะฮะมันจะมีความสุขความสบาย สบายยังหลงมันหายไปแล้วคิดถึงกับคิดก็สบายมันคิดให้เราเขาคนนี้ไม่ได้คิดใจสั่งเลยใจมันเยือกมันเย็นพอคิดเห็นความดีความเสียสีสั่งเลยเป็นเรื่องนะนั่งสักสักโทรไปนั่งท่องจนมันเบาสุดถึงไปที่สวรรค์ มกัน เป็น เสียงจะยึด คือปากถึงนี้คืออยากได้ผมมันดีเยอะผมดีมันจะไปไหนที่ไหนแต่ว่าหาไปยึดไปไหนที่คุดเอาคุดแน่เดี๋ยวมันไปใหลุมเดี๋ยวขึ้บ่ายคือประเดี๋ยวมันลุดคือประเดี๋ยวมันแกนมันลำบากเห็นเราของหนึ่งแต่เราไม่มีคุ้นค่า ด้วยกันจริงๆจิตสีแล้วหมาล้างข้างขนาดเดาเป็นไปตร้างพอเห็นว่าคนเรียนนี่คุ้ณค่าท่านก็ต้องมีคนเหรือนีคนทุกคนสบายนี่คือสิ่งที่อาศัยหมบหายตายไปอำนาจที่เขาต่างสมได้ไมีท่านอยากไปสถานที่ใดก็เรื่อยๆอยากเขียน คน เกิดเป็นเกิดเป็นเกิเป็นที่ดามันมีเสียงที่ที่ใจเรา้วที่เกิดเป็นตาแล้วตาสาดีนี่คงต้อนรับมันมันพิยะไม่ลบสั่งกูดีวิหารถวายพระพุทธเจ้าขอสงฆ์พอสั่งแล้วจะขอให้มันตายพระโมกขล่าไป เกี่ยวสั่งจ่าได้ดึงนั่นข้าวสารของสวรรค์นะคือมนุษย์นี่ข้าวสารของนยกนี่คือมนุษย์ ขึ้นไปเลย ลงไปในนุษโลกอย่แล้วนั่นคือยานนกละภาคนาดินมาเพื่อภาคนาท่องเยอ่ครับที่ไหนที่ร่างกายเขาไม่ลดนี่ ที่เคยเพื่อนได้อันสงมันเกิดขึ้นก่อนแต่ยังไม่มันม่ตายจะเกิดประสาทหรือไม่ข้อผ่ามีน้างกายบริตอนนี้เนี่ยเด็กบริเสียอาดเยอะให้หรอกเนี่ยเทวุฒิเทวดาเขาจะหน้าผาหรือเป็นมินมินเช่นกันมินจะห่อข้หมายแต่เออเออแต่เออจตยังหรอก รู้ได้ดังบอกมันเชื่อว่าดังเป็นคนสวยคนนี้คนจะรังนี่เชื่อว่าดังขี้ไล่ขี้ไรคิด้ผีเหนื่อยผีมันเชื่อว่าดัง ให้เข้าใจไว้เลย ็นสันละเว้นทางกายทั้งหน้าจาทั้งใจอมว่าอยู่ในที่รับอยู่ในที่เจ็งคนที่มีความอาบาปกลัวบาปคนหนึ่งมีเพื่อว่าท่านคนหนึ่งตายไปหนึ่งได้ก็สิบปีเป็นเพื่อว่าดังคนมีเพื่อว่าดาอยู่ในใจหรือเพื่อาท่านอยู่ในใจแล้ว ทำได้ดีบ่ชอก็ขาสิทธีใหาทางได้ปากนั่นอย่างเดียวนี่จริงสิเป็นผิดเป็นไพ่ผิดจริงผิดท่านแต่นี่จะเียหายหน่อยอย่างนี้หน่อยเป็นาบกายอย่าท่านเสียเสียไม่ท่านคิดจริงคิดท่านแต่นี่จะเียหายกันเอาไว้ยึดตั้งหน้าได้สอนกายใจทิ้งตัวคือึงที่เช่ท่าน เราจะเกิดเป็นเทวดาได้เป็นเทวบุตรได้จะเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรทุกข์จ็สบายแล้วกท่ที่มเขา็ไม่มันก็ไแล้วนะไม่ได้อย่นที่มานกจะเป็นที่ไม่ได้ ยากจะปฏิบัติอยากคิดให้ลาภไปเนี่ยอยู่จากกาลจิตของลูกผมอยาลูกหนึ่งแต่สำเร็จคิดมันมีสักท่าที่ปฏิบัติต่อไปนี้ก็ไปได้เลยมาหาลูกมาเมืองอยะเที่ยเทวดาแล้วลูกให้ตั้งหนาตั้งตาจะคิดปฏิบัติ พื่อระดายังไม่เห็นเห็นบ่ได้พื่อระดาไม่นหลายทำเห็นไม่ยันเกิดกำหนัดยิ่งหนียันยึดใจเรียนทำนะมีเดือดปัญหาที่เพิ่มได้ไหลจะได้เห็นตัวแต่เห็นเตัวหนึ่งไม่ได้ เสือเพื่อด่าเราไม่ได้ใจมันมากมันไถ่นี่ยิ่งดีเกิดกิเลสเราจะม่เห็น่หนีไม่ทิ้รับตนหน้าที่คุาไหวแล้วเพื่อด่าี่ทำงานไปเ็นอยู่ก็มาเนยาฟ้ามาเห็นกันได้เห็นง่า ดื่อจิตเป็นบ้าเกิดกิเลสปัญหาเกิดขึ้นกำหนดยิ่งดีไม่ท่องการเล่นต่างๆอย่างนี้เป็นสายคือเจ้าเพื่อนไม่จำเข้าใจไหมสิรักษาบ่ได้หมายถึงเด่นที่ระบายควานีามคนามเพลินในตลาดตลาดละงามหลายแม่ใจนั่นพยาย่ามซ้ำๆอีกปากมีเด็่ที่เรื่องของ ของพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นิ่งพระพุทธะกุม่รเสด็จที่หมวดพะกรมเอ็นเยียนแล้วพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเุ็นผู้เหลือหลักเป็นแบบลักษาเป็นแบบใหญ่ในภายในเป็นมาเนี่ย ย่านินทาหนังเศร้าของพระพุทธเจ้าจงจระรับสืบพระเรื่จอมเพราะพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเสียแล้วท่านเสียจงจระรับแต่เพื่อนี่คุณนี่มาจังนี่เท่ากันนี่อาการนี้ผีเพื่อนี่เท่ากันเป็นเสียพิเศษเป็นพระเจ้าเพื่อนหญิงเป็นเสียหน้าราเพื่อนดับให้ ของกษัตริ์จะไปแสวงหาอาสาสายาคนใหญ่ไปหาถุนหาที่จนไปพบผู้สาวงามคนหนึ่งคือว่านี่คนบอทอะไรอย่างนี้น่าหลายแล้วมีผู้ได้เกียรติเกียรตินี่เป็นพ่อพาเท่าเป็นพ่อใจเพื่อนๆเนี่ยในยไปเอาเพื่นเนี่ยมันเป็นเนี่ย เกิดที่นั่นผมยกก็ผู้นั่นถ้าเอาผู้นั่นหน้าวันอภิเษกกันจองงานนี่เล่นพระเจ้าไปพระพุทธเจ้าไปสามจังหันเพื่อเป็นชีวิตมงคลนะงานเทุนวัดทั้งตนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเดี่ยวท่านเสด็จไปก็ทำที่ที่นั่นนี่เจ็ดทัพ ดีได้ยังยาหน่อยน้ามันกันเลยเขาก็ขมภาคเขียนกันเขาก็จ้องหน้าไม่มีนั่นเพราะสามเทบหลบอกพาอนุชาบอกราชทะนั่นถะให้ไปเส้นบาทผู้หนึ่งไปเชียงใจ ของพี่สร้างเงินบาทให้กับนั่น